mga solid HDV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Isang malamig na bangkay na si Wilma nang siya'y abutan. Nakaupo sa inidoro ang kanyang katawan, dilat ang mga mata Tuyo ang balat at litaw ang mga buto sa labis na payat. Marami sa mga tiga ang nabahala kabilang na ang kapitbahay nilang si Rochelle. Kaninang umaga lang ay magkachat pa sila ng babae at nagpapasama pa nga ito sa kanya sa grocery pagkatapos nitong magbanyo. Katunayan, si Wilma ang naitalang ikasampung biktima ng kakaibang pangyayari sa kanilang lugar. Lahat ng biktima ay natatagpo ang patay habang nakaupo sa inidoro. Tuyot ang balat, litaw ang buto dahil sa labis na pagkapayat. Isa ang itinuturong dahilan ng lahat. Ahas daw ang may kagagawa nito. Isang ahas na naligaw sa kanilang lugar at gayoy pumapasok sa mga inidoro. Walang makapagsasabi kung paano ito nakakapasok sa inidoro. Hindi rin matukoy kung anong klasing ahas ito at kung bakit ganoon kalakas ang kamandag nito. Kaya nitong tuyutin ang balat ng tao at tunawin ang lahat ng laman sa katawan dahilan ng kanilang labis na pagpayat. Pinaghalong itim at berde ang kulay ng ahas. Dalawang dila rin daw ang lumalabas sa bibig nito base sa mga nakakakita. Kung saan saang mga inidoro sumusulpot ang naturang ahas. Ahas Minsan kahit walang tao ay lumalabas ito doon. Minsan naman, hinihintay nito may umupong tao at pagkatapos ay aatake. Nabahala ang mga tiga roon at laging napapraning sa tuwing magbabanyo. Si Rochelle nga, sa arenola na lamang dumudumi at umiihi saka itinatapon sa inidoro. Sa paraang iyon ay hindi niya kailangang umupo roon at gawing pain ang sarili sa kamatayan. Paminsan pa nga'y nagreklamo na ang asawa niyang si Roger dahil sa amoy ng arinola sa tuwing bubuksan niya ito. Ano ba yan? Kung puno naman na yung laman nito, itapon mo na. Huwag mo naman ang ipunin. Sumisingaw kaya yung amoy dito. Oo na, oo na, itatapon na. Sandali lang ha. Pasigaw na sagot ni Rochelle pagkatapos umihi sa arinola. Agad niya ito tinakpan at inilabas ng kwarto. Pagbukas sa banyo ay sumilip muna siya sa inidoro. Walang ahas. Nakahinga tuloy siya ng maluwag. Agad niyang itinapon ang ihi roon at pagkatapos ay iflinash. Sunod niyang nilinis ang arinola at muling ipinasok sa kwarto. Pagrereklamong muli ni Roger habang kaharap ang cellphone. Wala bang magagawa ang gobyerno pati yung barangay natin tungkol dito? Laking perwisyon nito sa atin ah. Kita mo naman ang nangyari sa vice mayor natin noong nakaraang buwan, di ba? Kahit sila nga tingnan mo, mayaman na. Malinis pa nga ang bahay. Pero ano nangyari? Hindi pa rin nakaligtas sa gumagalang ahas na ito sa mga banyo, di ba? Sa tingin mo, ibabalik ko yung tanong sa'yo. May magagawa sila tungkol dito? Eh ano na lang ang gagawin natin? Ano, habang buhay na lang tayo mag-aarinola? Eh kung ganun talaga eh, malamang ganun nga wala rin naman tayo magagawa eh. E di tayo mag-adjust. Teka, ano kaya kung lumipat na lang tayo ng bahay? Sayang lang yung upa natin dito eh. Una, sobrang mahal. Ikalawa, ganito pang mararanasan natin. Ano ka ba naman Roger? Hindi lang naman ikaw ang napeperwisyo ah. Pati rin naman yung mga kapitbahay natin. Kaya kung ako sa'yo, matuto kang magtiis. Oo, huwag ka na magsalita. Magtiis na lang muna tayo. Ang totoo, ayaw lang bawasan ni Rochelle ang kanilang ipon dahil inilalaan niya ito para sa magiging anak nila. Napag-usapan nila ng asawa na sa susunod na taon na sila bubuo ng sariling pamilya. Sa ngayon ay pareho lamang silang nakafocus sa trabaho at nag-iipon para sa pagbuo ng pamilya sa kabilang bahay. Masarap ang upo ng binatang si JV sa inidoro habang nanonood ng basketball sa cellphone. Siya lang ang hindi apektado sa nangyayari sa kanilang lugar. Sa tagal na niyang nag-oobserba, ni minsan ay hindi man siya nakakita ng ahas sa banyo nila. Sa laula lang siguro talaga ang ibang tao at hindi marunong maglinis ng sariling banyo kaya pinamumugaran na ng ahas. Buti pa ang banyo nila Laging malinis dahil sa tatlong maid nila roon. Malabong pasukin pa iyon ng ahas. Habang lumalabas sa puwitan ni JV ang dumi, hindi niya namalayan ang ulo ng ahas na dumungaw na sa inidoro. Pagkahulog ng dumi sa tubig, walang ano-ano'y inatake nito si JV. Napalundag ang lalaki at nabitiwan tuloy niya ang cellphone sa labis na gulat. Pagsilip niya sa inidoro, Kitang-kita niya roon ang ulo ng ahas na may dalawang dila. Pag-apak niya sa flash ng inidoro ay sumabay sa paglubog ang ulo ng ahas. Muli siyang napaupo sa inidoro habang nanginginig sa sobrang sakit. Pakiramdam niya'y tatakasan siya ng kaluluwa sa tindi ng tuklaw sa kanya ng ahas na yun. Makailang segundo pa. Unti-unting nanigas ang katawan niya habang nakaupo sa inidoro. Nataranta na tuloy siya nang hindi na siya makagalaw. Kasunod noon ang unti-unting pagtuyot ng kanyang balat. Ramdam din niya sa loob ang pagkalusaw ng kanyang mga laman. Hindi na malaya ni JV ang sumunod na mga oras. Laking gulat na lamang ng isang katulong ng matagpuan ng lalaki na isa ng bangkay habang nakaupo roon. Tuyot ang balat, litaw ang buto at sobra ng payat. Labis ang awa ni Rochelle sa pagtangis ng mga magulang ni JV habang inilalabas ang bangkay nito sa bahay. Isang buhay na naman ang nawala sa kanilang lugar dahil sa mapaminsalang ahas na gumagala sa mga inidoro. Ani sa kanya ni Roger. O ano? Sige, magsalita ka. Hihintayin pa ba nating mangyari din sa atin yan? Kung ako sa'yo, lumipat na lang tayo habang maaga pa Roger, saan naman tayo lilipat, Aber? Wala pa nga tayong pera eh. Sa susunod na buwan pa ang sweldo natin. At huwag mong sabihin na gagamitin mo yung ipon natin. Nako, ibang usapan na yan. Hindi ako papayag dyan. Eh iyon nga yung dapat kong sabihin eh. Eh kaya lang inunahan mo na ako. Ay talaga, hindi talaga ako papayag. Huwag ka na lang kasi masyadong duwag ka lalaki mong tao, hoy. Magtiis ka na lang nga sa Arinola. Isang araw, si Roger ang inutusan ni Rochelle na maglinis ng Arinola nila. Kasalukuyang nasa rank game ang lalaki kaya talagang napakamot siya ng ulo sa inis. Napilitan siyang mag-recall para gawin ang utos ng asawa. Padabog siyang nagtungo sa banyo. Pagsilip niya sa inidoro ay nakadungaw roon ang ulo ng isang ahas Nabitiwan tuloy ni Roger ang arenola sa gulat at bumuhos ang laman nito sa mga paa niya. Napaka-agresibo ng ahas. Lumabas ang kalahati ng katawan nito at inatake ang lalaki. Mabuti na lang at mabilis ang kamay ni Roger kaya nahawakan niya sa bandang dulo ang ahas dahilan para hindi ito makatuklaw sa kanya. Nagsisigaw siya at tinawag ang asawa. Nahinto naman sa pagtutupi ng damit si Rochelle at tarantang lumabas ng kwarto. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang makita ang asawa na hawak ang isang napakahabang ahas na magkahalong itim at berde ang balat. Tulungan mo ko Rochelle! Kumuha ka ng itak! Agad kinuha ni Rochelle ang pinakamatalim nilang itak sa kusina at ibinigay kay Roger. Han, mag-ingat ka! Medyo naluluha ng sabi ng babae. Hinawakang mahigpit ng lalaki ang ulo ng ahas at walang ano-ano'y tinabas ng itak ang katawan nito. Nahati sa dalawa ang ahas. Gumagalaw-galaw pa nga ang naputol nitong buntot sa sahig. Ngunit hindi nagtagal. Ang buntot ay bigla na namang tinubuan ng ulo. Ang putol na ulo naman na hawak ni Roger ay tinubuan ng buntot. Naging dalawa ang ahas sa pagkakataong iyon. Doon na nagtititili si Rochelle at napaakyat sa isang upuan sa kusina. Si Roger ay muli pang tinabas ng itak ang katawan ng dalawang ahas. Muling tinubuan ng ulo ang mga naputol na buntot at naging ahas din. Sa pagkakataong iyon, marami ng mga ahas na nakapalibot kay Roger. Sabay-sabay itong umatake sa kanya pumulupot sa kanyang katawan. Halos hindi na nga nakapiyok man lang si Roger dahil sa mga ahas na iyon. Napahagulgol na lamang ng iyak si Rochelle lalo't nakita niya kung paano pagpiestahan ng mga ahas ang kanyang asawa. Hindi na mabilang ang tuklaw na tinamo ito sa iba't iba pang bahagi ng katawan. Nang malagutan ang hininga si Roger ay mabilis na nanuyot ang balat nito at nalusaw ang laman sa loob ng katawan. Numipis na parang papel ang buong katawan nito at lumitaw na nga ang kalansay ng lalaki. Bago pa makalapit ang mga ahas kay Rochelle ay kumaripas na siya ng takbo papalabas ng bahay. Pati ang mga tao ay nagulat sa lakas ng kanyang palahaw habang tumatakbo. Matinding pinsala nga ang idinulot ng misteryosong ahas na iyon na namumugad ngayon sa mga inidoro ng bawat kabahayan. Sino mang matuklaw ay nanunuyot ang balat, nalulusaw ang laman hanggang sa lilitaw ang buto sa labis na kapayatan. Isa sa mga residente ng lugar ang napilitang manaliksik tungkol sa iba't ibang species ng ahas. Ang estudyanteng si Paulo ay abala sa ginagawa niyang research ng araw na iyon matapos mabalitaan ang nangyari sa asawa ni Rochelle. Isang ahas ang nakita niyang tumutugma sa ahas na sumasalot ngayon sa mga banyo ng kabahayan. Ang ahas na ito ay tinatawag palang Nibulu, isang rare snake na kulay berde at itim ang balat. Ang mga Nibulu ay may mababangis na kamandag na kapag pumasok sa katawan ng tao, tiyak na manunuyot ang kanilang balat, masusunog ang lamang loob sa katawan hanggang sa tuluyang pumayat at lumitaw ang mga buto nito madalas silang makita sa mga masisikip, mababaho at maruruming bahagi ng lugar kabilang na ang pinakaloob ng inidoro. Kapag sinubukan ng isang tao na putulin ang katawan ng ahas na ito, wala siyang magagawa sapagkat tutubo lamang sa buntot nito ang panibagong ulo at sa paraang iyon ay mas dadami pa ang lahi ng mga ito. Ang mga Nibulu ay genderless at hindi sila nagkakaanak pinapadami nila ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagkagat sa sarili nilang katawan hanggang sa ito'y maputol. Ang naputol nilang buntot ay tutubuan ng ulo at magiging isa na namang ahas. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Paolo sa kanyang mga nabasa. May ilang minuto rin siyang natulala sa laptop. Hindi niya napansin ang paglabas ng isang ahas sa kanilang inidoro. Ang ahas ay unti-unting lumabas hanggang sa maabot ang tiles ng banyo. Dumami pa ang mga namatay sa lugar na iyon dahil sa ahas na sumasalot sa kanilang mga banyo at inidoro. Kahit ang gobyerno ay walang nagawa para pigilan at buksain ang mga ito at habang tumatagal, parami ng parami ang uri ng mga ahas na ito at kumakalat na rin sa iba't ibang lugar. Kaya mag-ingat baka may naligaw ng nebulo sa mga inituro ninyo. Mga solid HDV positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming. Kinabahan ako na makapasok na kami sa loob ng Manda Mental Hospital. Isa kasi ako sa nagpositibo sa isang nakamamatay na virus at dito dinadala ang mga nagpositibong kagaya ko. Sa lumulobong kaso ng nakamamatay na virus ay dinagdaga ng pasilidad sa mental hospital na ito para sa mga tulad naming pasyente. Nababahala ako hindi dahil sa sakit ko, kundi dahil sa ospital kung saan ako ipapasok ngayon. Simula ng kabataan ko ay marami na rin kasi ako naririnig ng mga kwento patungkol dito. Marami raw pinatay sa ospital na ito, partikular noong panahon ng mga Hapon. Ang iba pa nga sa mga kawawang biktima ay dito na sa lupang mismong kinatitrika ng mental hospital inilibing. Marami na rin kaming kakilala na nagbahagi ng karanasan nila noong nagtatrabaho pa sila rito at karamihan sa kanila ay hindi naging maganda ang sinasabi patungkol sa mental hospital. Hindi raw kasi biro ang makakita ng multo, lalo na kung ito'y hindi pa rin nabibigyan ng hustisya magpasa hanggang ngayon. Kaya naman labis akong nagsisisi kung bakit pinabuksan ko pa ang third eye ko noong nakaraang buwan sa isang albularyong malapit sa amin. Hindi alam ng mga magulang ko ang ginawa kong ito. Sa katunayan pa nga'y napagkatuwaan ko lang na magpabukas ng third eye at ang pinakadahilan ko ay gusto ko lang maging kakaiba sa mga normal na tao. Parang ang astig kasi sa pakiramdam kapag may kakayahan ka na wala sa iba. Isang napakababaw nga na dahilan na ngayon ay kinatatakot ko na baka hindi ko magustuhan ang idudulot nito sa akin. Parang hindi pa ako handang makakita ng multo sa katunayan lalo na't isa nga ako sa mga nagpositibo at gaya ng ilang positive sa sakit na ito, malapit din ang buhay ko sa kamatayan. Hindi maipapangako ng kapalaran ng aking kaligtasan, lalo pat malala ang sintomas na nararamdaman ko. Andyan yung hirap ako huminga, wala na akong pang-amoy at maging panlasa. Hindi rin bumababa ang aking lagnat at ewan ko ba kung bakit sobrang sakit ng katawan ko. Pagod na pagod na nga ako sa pag-upo dahil sa emergency area at gustong gusto nang humiga ng katawan ko pero hindi pa rin pwede. Maraming mga pasyente sa paligid ang nakikita ko nga na mas malala ang karamdaman kesa sa akin. Sila ngayon ang pinaprioritize ng mga doktor para bigyan ng kwarto. Isang matandang naka-wheelchair sa loob ang bigla na lamang nawala ng malay. Katulad ko ay nagpositibo rin siya. Mas delikado ang lagay niya dahil may edad na siya at may iba pang mga sakit na idinadaing bukod nga sa pagtama ng virus. Nagsimula na ngang umiyak ang kasama nitong babae. Taranta naman ang mga nurse na balot na balot ng protective gear sa pagpasok sa matanda sa ICU. Pagkaraan ng ilang oras, doon pa lang ako tinawag at dinala sa magiging kwarto ko. Magkahalong kaba at lungkot ang nararamdaman ko dahil ako lang ang mag-isa sa kwartong iyon sa ospital. Sinundo lang ako ng barangay sa amin para dalhin dito sapagkat hindi na ako pwedeng lapitan ng aking mga magulang. Pagpasok ko sa kwarto ay humiga agad ako sa kama. Napapikit ako sa sobrang pagod at sa labis na sakit ng katawan. Ang mga nurse naman ay inaayos sa paligid ang mga kakailanganin ko. Saglit akong dumilat at sumilip sa bukas na pinto. Nakita ko ang matandang naka-wheelchair kanina. Nakatayo na ito ngayon at nakatanaw sa malayo mababakas pa nga sa mukha nito ang sobrang kalungkutan. Bigla itong lumingon sa akin ngunit sa pagkakataong iyon ay lumabas na ang mga nurse sa kwarto at isinara na ang pinto. Matapos noon ay hindi ko na siya nakita pang muli. Kinabahan tuloy ako. Heto na nga ba ang kinatatakutan ko? Nagsisimula nang makakita ng hindi pangkaraniwan ng ikatlo kong mata. Mata hindi ko nga alam kung kakayanin ko bang magtagal ng mag-isa sa ospital na ito kung araw-araw ako makakakita ng mga ganoong bagay. Lalo na't isa rin ako sa may mga sakit at nanganganib ang buhay. Hindi tuloy ako nakatulog ng gabing iyon. Magdamag akong gising. Nakapikit pero nakikiramdam. Naninibago pa nga ako sa kamang kinahihigaan ko ngayon. Ang pakiramdam ko kasi ay hindi kama ang aking hinihigaan kundi isang kabaong. Narinig kong bumukas ang pinto kasabay ng mga paang naglakad papasok sa aking silid. Inisip kong baka isa lang iyon sa mga nurse na magbibigay ng treatment sa akin kaya hinayaan ko na lang. Pero nang magtagal, nanatili pa rin tahimik ang buong kwarto at hindi man lang nagsasalita ang pumasok na nurse. Doon na ako napilitang dumilat at nilingon ang paligid. Laking gulat ko nang makita kong sarado naman ang pinto at wala akong kasama sa loob ng room. Tumayo pa ako para sana'y sumilip sa labas pero natigilan ako nang mahagip ng aking paningin ang sahig. Nakahilera doon ang mga bangkay at naliligo sila sa pulang likido. Sa tansya ko pa nga ay puno ng bala ang mga katawan ng mga ito. Ang iba ay mga pasyente kung pagbabasihan ko pa nga ang mga suot nilang kulay puti. Ang iba naman ay mga babaeng nurse. Napasandal ako sa headboard ng kama at pagkatapos ay pumikit. Hindi ko kaya yung mga nakikita kong yun. Pakiramdam ko isasabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Kasabay noon ang sunod-sunod na iyak ng mga sanggol sa paligid. Yung tono nila ay hindi maganda sa aking pandinig. Yung halos nagsasabay-sabay na sila at umaalingaw-ngaw pa hindi pangkaraniwan. Napayakap na lang ako sa sarili ko habang umuusal ng dasal sa aking isipan. Sana ay matapos na ang lahat ng ito at sana ay mawala na silang lahat. Sana. Nabaling lang ang atensyon ko nang marinig ang tunog ng aking cellphone. Pagdilat ko para sana'y sulyapan ito ay nakita ko ring wala na ang mga bangkay sa sahig. Kasabay nga nito ay parang bula rin na naglaho sa aking pandinig ang mga nakaririnding iyak na mga sanggol kanina. Bigla na namang tumahimik at naging payapa ang paligid. Doon ko na dinampot ang cellphone sa tabi ng unan ko at tinignan ang tumatawag. Nang makita ko ang ngalan ni Mama Linda sa screen ay agad kong sinagot ang video call sa messenger. Ma, ang sabi ko. Hello anak, kumusta ka na dyan? Okay lang po ako. Tsaka nga pala ba't gising pa kayo ma? Mag-aalas 12 na. Sagot ko sa kanya. Hindi kasi kami makatulog dahil sa nangyari. Palagi ka naming inaalala anak. Gustong gusto ka naming madalaw tsaka mahawakan pero hindi pwede. Ma, konting tiis lang. Magpapagaling ako agad para makauwi din ako dyan sa lalong madaling panahon ha. Kahit nga ako'y eh, Ayoko rin magtagal dito. Hindi ko kaya. Biglang sumingit sa video ang tatay Naldo ko pati si Kuya Darwin. Nangamusta rin sila sa akin. Nawala ng bahagya ang takot ko na mga sandaling kausap ko sila. Napangiti ako na makita ko ang aking pamilya. Sila kasi ang nagpapalakas ng loob ko sa mga oras na iyon kaya nalalabanan ko ang takot. Matulog ka na anak. Huwag kang magpupuyat para hindi ka ma-stress. Lalo lang babagal ang paggaling mo niyan kapag nagpapa-stress ka. Basta tibayan mo lang ang loob mo dyan ha. Isipin mo gagaling ka rin agad. Opo ma, kayo rin po dyan ha, matulog na rin kayo dyan. Huwag niyo na po ako masyadong isipin. Salamat nga po pala sa tawag ninyo. I love you po. Pagkatapos ng tawag ay tuluyan ngang humupa ang takot sa dibdib ko. Isa-isa ko ring binisita ang profile ng pamilya ko at tinignan ang mga family pictures namin para labanan ang takot. Sa ganoong paraan ay parang nasa tabi ko lang sila kaya agad na nawawala ang takot. Nang sumunod na araw ay naging payapa ang umaga ko. Ngunit muling tumaas ang aking lagnat at nahirapan sa paghinga. Mabuti na lang at maganda ang treatment na ibinibigay sa akin ng mga nurse kaya agad din akong gumiginhawa. hawa. Sa tuwing mararamdaman ko ang ilan sa mga matitinding sintomas ng sakit na ito, hindi ko rin maiwasang mag-isip na makabilang na ang oras ko sa mundo. Ang hirap talaga kapag dinadala mo ang virus na ito sa iyong katawan. Ewan ko ba kung bakit tinatawanan ng ibang tao at ginagawang biro. Huwag rin sana nilang danasin o kaya na kanilang mga kaanak ang pakiramdam na ito baka huli na ang lahat bago nila tuluyang ma-realize na mali ang kanilang ginagawa. Hindi dapat ito ginagawang biro. Kagaya ng ginawa kong pagpapabukas ng third eye ko. Hindi rin biro. Halos araw-araw ay nakakakita ako ng mga kaluluwa ng mga pasyenteng katulad ko na namatay sa ospital na ito. Minsan natitsyempoan ko sila sa labas ng pinto nakatanaw lamang sa malayo Minsan naman dumadalaw sila mismo sa kwarto ko at nanghihingi sila ng tulong sa akin. Tila ba alam nilang nakikita ko sila kaya sa akin sila lumalapit para iparamdam ang kanilang lungkot dahil sa biglaang pagkawala nila. Lahat sila ay hindi tanggap ang kanilang pagkamatay. Gusto raw nilang bumalik sa kanilang mga katawan ngunit paulit-ulit lang silang itinataboy nito palayo. Kung kaya't wala na raw silang magagawa kundi panoorin ang kanilang sarili habang idinedeklara ng mga nurse ang time of death nila. Labis nga din akong naawa sa kanila sapagkat nalaman ko rin na abo na nang sila ay lumabas ng ospital. Natatakot din ako para sa sarili ko matapos kong makita ang mga iyon. Ayokong matulad sa kanila. Ayoko na makita ang aking sarili na binabalutan ng kumot at isinisilid pa sa itim na body bag at pagkatapos ay inilalagak sa morgue. Makailang minuto noon ay ikikremate ka na. Kahit ako ay hindi ko rin talaga matatanggap ang maagang kamatayan lalo na't marami pa rin akong pangarap sa buhay. Sa balita nga, lagi kong napapanood dati na sa kabila ng mga dumadaming mga kaso ay kaunti lang ang namamatay. Pero para sa akin, masakit pa rin tignan ang mga taong napapabilang sa mga nasasawi. Kahit kaunti lamang sila, buhay pa rin kasi ang nawawala. Isang bagay na pinakamahalaga sa bawat tao. Ayoko mapabilang sa kaunting bilang ng mga namamatay sa sakit na ito. Ayoko talaga. Hanggang sa pagsapit ng panibagong gabi. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga kaluluwang nagpakita sa akin kanina. Karamihan ay mga tulad ko rin na pasyente na hindi pa rin tanggap ang kanilang pagkamatay. Sa akin sila humihingi ng tulong. Ako ang nilalapitan. Pero wala naman akong magawa para tulungan sila dahil kahit ako ay pinahihirapan din ng sakit na ito. Mas doble pa nga ang hirap ko dahil sa stress na itinutulot sa akin ng mga multong gumagambala sa pananahimik ko sa aking silid. Ang tingin yata ng mga ito isa akong Diyos. Diyos na kayang ibalik ang kanilang buhay. Isang matandang lalaki na tila kamamatay pa lang ang nakita kong nakalutang sa harap ng pinto ng aking silid. Nakayuko ito pero kitang kita ko sa kanyang kulupot na anyo ang labis na lungkot. Biglang umuga ang kama ko. Lalong kumabog ng malakas ang aking dibdib at muli ako napayakap sa aking sarili habang nakasandal sa kama pagkahinto ng uga ay may mga kamay na lumabas sa ilalim ng aking kama. Mapuputla ang kanilang mga balat. Muling pumatak ang aking mga luha sa labis na takot, lalong-lalo na nang masilayan ko ang kabuuan ng kanilang mga anyo. Hindi pala sila mga pasyente ng sakit na katulad sa akin. Sila pala ay mga pasyente rito noong panahon ng Hapon na naghahanap ng katarungan sa kanilang pagkamatay tumayo sila sa harap ko. Kitang kita ko pa na may pulang likidong tumutulo sa buo nilang katawan at nagmumula ang mga iyon sa kanilang ulo. Ang iba pa nga sa kanila ay winakwak ang kanilang tiyan at tinukot ang sariling laman. Doon na ako napahagulgol ng iyak at umusal ng pagmamakaawa. Sinabayan ko pa ito ng dasal na sana'y wala silang masamang gagawin sa akin. Sa kalagitnaan ng aking paghagulgol ay may narinig akong pamilyar na boses. Miss, ano pong problema? Paglingon ko ay nakita ko ang nurse na naka-assign sa akin. Si Nurse Ella. May dala itong pagkain at mga gamot. Balot na balot din ang protective gears ang kanilang buong katawan. Ang sabi ko na lang sa kanya. Sorry po. Naalala ko lang po kasi yung pamilya ko eh hindi ko po kasi talaga kakayanin kung mawawala din ako. Pagpapakalma niya. Naiintindihan naman kita. Mainam kung huwag ka na masyado mag-iisip ng ganyan. Marami naman dito yung gumagaling sa virus eh. Karamihan lang ng mga namamatay ay yung mga may katandaan na. Lalong-lalo yung may mga idinadaing na iba't ibang sakit. Inilapag ng nurse sa isang lamesa na malayo sa akin ang pagkain at gamot. Doon niya palaging inilalagay ang pagkain ko sa araw-araw upang maiwasan ang palagi ang paglapit niya sa mga positibong katulad ko. Nurse Ella, may itatanong lang po sana ako. Oh sure, ano yun? Matagal ka na po bang nurse dito? Ah, uh, oo. Almost 6 years na rin kung hindi ako nagkakamali. Bakit mo na itanong? Wala ka bang mga nararamdaman o nakikita dito sa ospital? Hindi agad siya nakasagot sa tanong kong iyon pero alam kong patid na rin niya ang ibig kong sabihin. Bakit? Nakakakita ka ba? Opo. Mabilis kong sagot. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi naman sila nananakit dito. Gusto lang talaga nila ng atensyon lalo na yung mga pinatay rito noon. Bakit niyo po alam yung tungkol dyan? Siyempre, halos lahat ng mga empleyado rito ay alam na iyon. Pero karamihan naman sa amin ay sanay na. Ako nga kahit may nararamdaman ako paminsan dito, lalo na kapag nagra-round ako tuwing gabi, hindi na ako gaanong natatakot. Eh paano ba naman Lagi ko kasing nararanasan yun dito sa loob ng halos anim na taon ko na pag-serve dito. Sanay na sanay na ako dyan. Ako naman ang hindi agad nakasagot sa sinabi niya. Doon ay bahagyang nabawasan ng takot sa dibdib ko dahil hindi lang pala ako nakakaramdam at nakakakita sa mga ito. Wala rin akong pinagkaiba sa mga empleyado nila na pinagpapakitaan din ng mga hindi matahimik na kaluluwa sa ospital. Salamat po pala Nurse Ella. Basta kahit anong mangyari, magdasal ka lang ha. Lakasan mo lang yung loob mo para gagaling ka. Sa huwag kang mag-aalala at huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano pang nakaka-stress. Ang i-focus mo, makakalabas ka rin dito. Salamat po. Salamat po talaga. At doon na nagwakas ang aming usapan at lumabas na rin siya ng aming kwarto. Tatlong linggo ang lumipas bago ako tuluyang gumaling. Abot tenga ang aking ngiti nang masilayan ko sa malayo ang pamilya ko na naghihintay sa akin. Pagbaba ko sa sasakyan ay agad ko silang sinalubong at niyakap. Magaling na raw ako base sa mga final test na ginawa sa akin kaya pwede ko nang mahawakan muli ang aking pamilya. Habang yakap-yakap ko sila, Naglaho ang lahat ng takot na namayani sa katawan ko. Sa wakas at tapos na ang madilim na bahagi ng aking buhay. Mula nga noon ay triple na ang pag-iingat na ginawa ko para hindi na muling dapuan ang sakit na iyon. Bumalik din ako sa albularyo para ipasara ang third eye ko. Isa ito sa mga bagay na aking pinagsisisihan. Akala ko kasi noong una maganda sa pakiramdam na magkaroon ng third eye ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ito para sa lahat at hindi para sa mga mahihina ang loob. Kahit masigla na muli ang buhay ko sa loob ng bahay namin ay gabi-gabi pa rin sumasagi sa aking alaala ang mga kababalaghang naranasan ko sa Manda Mental Hospital bilang isang pasyente. Masakit mang makita ang mga kaluluwang naghahanap pa rin ng katarungan hanggang sa kasalukuyan lalong-lalo na ang may ng masakit na pagkamatay. Higit sa lahat, masakit ding makita ang mga kaluluwa ng mga kapwa ko pasyente na hindi nakaligtas sa nakamamatay na virus. Mga solid HDV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist. Draven Black exclusives. Now streaming. Sukdulan ang puot ni Bruhilda nang makita kung paano sunugin ng mga tao ang katawan ng asawa niya. Gusto man niyang ipaghiganti ang lalaki ay wala na siyang magagawa. Hindi niya kakayanin ng malaking kwersa ng grupong iyon na gusto silang ligpitin agad siyang bumalik sa kanyang katawan at nag-anyong tao. Kinuha niya sa tabi ng isang puno sa dulo ng kakahuyan ang sanggol na isinilang niya kahapon. Tinungo niya ang bahay ng kumadro kumadronang si Maria at ibinigay dito ang bata. Ang sabi pa niya, Ikaw lang ang tao na pinagkakatiwalaan namin ng asawa ko. Hindi ko gustong maranasan ng aking anak ang kalupitan ng mga tao sa amin. Gusto ko. Gusto kong Veronica ang ipangalan mo sa batang ito. Rohilda, anong ibig mo sabihin? O, huwag mong sabihin, Oo Maria, ibinibigay ko na sa iyo ang aking anak. Hindi ko alam kung ilang oras na lang itatagal ko sa mundo. Kaya bago ako mawala, gusto kong mapunta sa mabuting kamay ang aking anak. Alam kong maibibigay mo sa kanya ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Sa huling pagkakataon na hinaplos ni Bruhilda ang noo ng bata, wika pa niya Pagsapit ng 18 anyos ay magigising sa iyong pagkatao ang lahi na ating pinagmulan. pero Bro Hilda, nangingilid ang mga luha ni Maria. Agad nang tumalikod ang babae. Nakita na lang niya itong nagpalit muli ng anyo sa likod ng isang puno at lumipad ang kalahati ng katawan. Bago pa may makakita sa kanya ay isinarado na niya ang pinto at itinago sa kwarto ang sanggol. Pinagmasdan niya ang buong katawan nito at napansin niya ang isang itim na balat sa kaliwang leeg nito. Sa kakahuyan, kasalukuyang pinaghahanap ng mga tao si Bruhilda. Dala nila ang kanilang mga sulo at matutulis na kawayan para panlaban sa babae. Nang malaman nilang nagsilang ng sanggol ang babae ay pinagplanuhan nila ang pagbuksa sa mag-asawang aswang na sumasalot sa kanilang lugar. Balak din nilang ligpitin ang sanggol dahil paglaki nito Siguradong isa na ito sa magdudulot ng lagim sa kanilang bayan. Hindi dapat kaawaan ng isang nilalang na may dugo ng dilim, bata man o matanda. Bigla na lamang silang nakarinig ng malalakas na pagaspas sa ere. Pag-angat ng mga ulo nila, bumungad ang manananggal na si Bruhilda. Bakas ang puot sa anyo nito habang litaw ang matatalim na pangil. Bahagyang napaatras ang mga tao sa gulat Isang matandang lalaki ang nilapitan ni Brunhilda at pinala sa ere. Tinukot niya agad ang puso nito sa kamuling itinapon sa lupa ang kawawang katawan ng matanda. Isa na naman sa mga kasamahan nila ang nasawi dahil sa pagkalaban sa aswang. Huwag tayong maghihiwa-hiwalay mga kapatid. Itaas niyo ang inyong mga armas upang siya ay hindi makalapit. Pagkaubos ni Bruhilda sa sariwang puso ay muli siyang nagtangkang bumaba para sumugod. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napuruhan siya ng isang lalaki sa bandang puso gamit ang matulis nitong kawayan. Hindi na nakapalagpa si Bruhilda sa mga sumunod na pangyayari. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake sa kanya ng grupo at isa-isang bumaon sa kanyang katawan ang armas na mga ito. Nang bumagsak sa lupa ang kanyang katawan ay hindi na siya nakaligtas sa apoy na nagmumula sa sulo ng mga grupo. Unti-unting nilamon ng apoy ang nangingisay niyang katawan. Nang gabing iyon, nagtagumpay ang mga tao sa pagligpit sa mag-asawang aswang. Makakamit na rin sa wakas na kanilang bayan ang kapayapaan. Kinabukasan ay lihim na lumipat ng tirahan si Maria at kasama na nga niya ang sanggol na iniwan sa kanya ni Bruhilda. Pagkalipas ng labinlimang taon, ganap ng dalagita si Veronica sa pangangalaga ni Maria. Sa puntong iyon ay sa Maynila na sila nakatira. Maria namamasukan bilang maid si Maria para matugunan ang pag-aaral ng dalagita sa isang public high school. Simple lang ang buhay nila roon. Nakakaranas ng konting kagipitan minsan ngunit masaya pa rin ang kanilang pagsasama. Wala nang ngang alam si Veronica sa angkan na kanyang pinagmulan. Hindi na ito pinaalam sa kanya ng ina-inahan dahil ayaw na nitong balikan pa ang nakaraan. Break time ng oras na iyon sa school ni Veronica. Veronica lahat ng mga kaklase niya ay nasa kantina maliban sa kanya na nagsosolo sa classroom para basahin ang mga horror books na koleksyon niya. Hindi niya alam kung bakit nakahiligan niya ang pagbabasa ng horror. Para bang nabubuhay ang kanyang dugo at laman sa tuwing makakabasa ng mga kwentong nagpapakita ng patayan at ng kababalaghan. Katunayan, mahigpit siyang pinagbawalan ng ina-inahan na magbasa ng mga ganun kaya dinadala na lamang niya sa eskwelahan para doon na basahin. Bigla na lamang bumukas ang pinto ng classroom. Agad isinara ni Veronica ang libro nang makita ang bully sa kanilang silid-aralan na si Jericho. Dahil mag-isa lang siya roon, ay siya na naman na napagtripan ng lalaki. Oy! <laughs> Mag-isa ka lang dito ah. Eh bakit hindi mo naman ako niyaya? Akmang hihipuan ng binatilyo ang dalagita ngunit pabilis nitong naitaboy ang kamay ni Jericho. Umalis ka nga rito. Ito naman, galit agad. Ayaw mo ba nang kasama? Dumapo naman sa braso ni Veronica ang malikot na kamay ng binatilyo. Napatayo na siya sa kinauupuan at itinulak ang lalaki. Sa inis ni Jericho ay kinuha niya ang mga horror books ng babae at pinagpupunit ito. Tumalim ang titig ni Veronica bakit mo ginawa yun? Ang tapang mong babae ka. Alam mo bang kinatatakutan nila akong lahat dito sa eskwelahan na to? Tapos ikaw tinutulak-tulak mo lang ako? Hindi ko palalampasin ang ginawa mo sa akin. Nilapak ni Jericho ang mga horror books at itinapon sa basurahan malapit sa pinto. Nakaramdam ng labis na galit si Veronica. Isang uri ng galit na umakyat hanggang sa kanyang utak. Isang kakaibang galit na nagpagising sa isang bahagi ng pagkatao niya. Ang pagkataong inilihim sa kanya. Hindi niya namalaya ng pagtubo ng matatalim na pangil sa kanyang bibig. Tawang-tawa naman si Jericho pagkatapos ibaon sa kailaliman ng basurahan ng libro gamit ang kaliwa niyang paa. Ayan na napapala ng mga tapang-tapangan katulad mo. Ngunit pagharap ni Jericho, Laking gulat niya sa babaeng may mahahabang pangil na kaharap na niya ngayon. Bago pa man siya nakagawa ng aksyon ay kinagat na siya nito sa liig. Hindi na nakapiyok pa si Jericho. Hindi na rin siya nakapalag. Bumulagta na lang ang katawan niya sa sahig habang tumutulo ang sariwang pulang likido mula sa malaking butas sa kanyang liig. Doon palang biglang natauhan si Veronica at nagbalik sa normal ang kaanyuan. Gulat na gulat siya nang makita ang naghihingalong binatilyo. Sa takot ay napatakbo siya hanggang sa labas ng eskwelahan. Isang matinding krimen ang ginawa niya. Natakot na tuloy siyang bumalik sa eskwelahan at umuwi na sa kanila dahil siguradong sa kulungan din ang bagsak niya kapag nakita nila ang nangyari sa binatilyo. Nagpakalayo-layo na lamang siya. Sa bilis ng kanyang takbo ay nasagasaan siya ng isang sasakyan. Doon ay nagdilim ang lahat kay Veronica. Veronica. Bumaba ang isang lalaki na nakasagasa sa kanya at isinakay siya sa loob nito. Tara, dali natin sa ospital. May pulso pa siya. Nakaligtas ang babae ngunit matindi ang tama ng ulo nito. Ilang araw din ang itinagal bago ito nagising. Kumusta na pakiramdam mo? Tanong ng lalaki na kabangga sa kanya. Sino kayo? Ako si Francisco Villanueva. I'm glad that you're awake now. I apologize sa pagkakabangga ko sa iyo, Iha. Eh, di ko naman sinasadya yun eh. eh sana mapatawad mo ako. Eh, S hindi ko po maalala yung nangyari. Eh, eh hindi ko nga din po maalala sa sarili ko eh. Saan po ako nakatira? Sino po ako? Doon nagulat si Francisco. Kasunod noon, ang pahayag ng doktor na nagkaroon ng amnesia ang dalaga gawa ng aksidente. Sa halip na hanapin ang magulang ng batang iyon, naisipan ni Francisco na iuwi na lamang sa kanilang bahay si Veronica nang tuluyan itong makarecover. Bahagyang nagulat ang asawa niyang si Catherine Villanueva nang makita ang dalaga. Han, sino ang batang to? May anak na tayo, Han. Matagal na nating hinihintay ang araw na ito, di ba? tuluyan ngang inampo ni Francisco ang dalagita para magkaanak na nga sila ng asawa. Paog kasi ang babae kaya hindi siya nito kayang bigyan ng anak. Plano rin nilang mag-ampo ng bata ngunit nila hindi na nila kailangan gawin pa iyon dahil kusa na itong ibinigay ng tadhana sa kanila. Pagpapaliwanag pa ng lalaki. Nagka-amnesia siya gawa ng aksident kaya wala siyang maalala. Wala rin ako maisip na ibang paraan para hanapin yung parents niya. Kaya naisipan kong tayo na lang yung mag-alaga at magpalaki sa kanya. Seryoso ka ba Francis? Han naman. Paano kung hinahanap na pala ito ngayon ng mga magulang niya? At paano rin kung magbalik ang alaala niya balang araw? Hindi natin siya basta-basta pwedeng ampunin. Isa pa, marami ring paraan para mahanap ang mga magulang niya. Kathy! Alam kong gustong gusto mo na rin magkaanak. Maging masaya ka na lang dahil kusa na siyang ibinigay sa atin. Hindi na natin kailangan dumaan pa sa mahabang proseso. And look, hanggat walang naghahanap sa kanya, we can keep her as our child. <sighs> Ewan ko sa'yo. Masyado kang padalos-dalos sa mga desisyon mo, Han. Nag-alangan si Catherine sa una pero nang katagalan ay unti-unti na rin siyang napapalapit sa bata. Naging madali rin sa kanila na mapaamo ang dalagita at hindi nila maiwasan ang paglambot ng kanilang puso sa tuwing tinatawag sila nitong mommy at daddy. Nagkaisa rin sa wakas sa mag-asawa na ampunin ang dalagita at hindi na nga tinangkapang hanapin ang magulang nito. Dahil hindi nila malaman ang pangalan ng bata gawa ng pagkabura ng alaala nito ay naisipan nilang bigyan ito ng bagong pangalan. Mula ngayon ikaw na si Olivia Villanueva. Si Catherine na nagbigay ng pangalang iyon. Olivia ang pangalang na pag-usapan nila ng asawa noon para sa magiging anak nila kung hindi lang sana siya nabaog. Sa paglipas ng maraming taon ay naging matibay ang relasyon ni Olivia sa mga bago niyang magulang hanggang sa dumating ang nalalabing araw ng kanyang pagtuntong sa 18 anyos. Olivia, ilang tulog na lang, 18 years old ka na. Malapit na ang dibo mo. Gusto namin ang mami mo na maging bongga yung 18th birthday mo. Of course, Dad. Kahit ako excited na rin para doon. Eh, gusto ko po na maganda yung gown na isusuot ko ha. Ah. Apo syempre naman, pinaghandaan na namin ni mami mo yung budget para sa gown mo. Ikaw ang mamimili sa design na gusto mo. Bukas ay bibili tayo sa mall para makapamili na tayo agad. Nagpasalamat naman ang dalagita sa kanyang magulang at napayakap dahil sa labis na tuwa. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ay himping nang natutulog sina Francisco at Catherine sa kabilang kwarto. Si Olivia naman ay biglang naalimpungatan sa hindi malamang dahilan. Hindi na siya makatulog sa pagkakataong iyon at para naglaho ang antok sa kanyang katawan. Napilitan siyang pumangon at nagkalkal sa cellphone para magpaantok. Bigla na lamang siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa labas at parang may nagkakagulo. Pagdungaw nga niya sa bintana, halos hindi niya mabilang na mga paniki ang lumilipad sa kalangitan habang pinalilibutan ang bilugang buwan. Bahagyang nangilabot si Olivia at isinara ang pinto. Pagharap niya sa kama, Isang babaeng nakaitim ang bumungad sa kanya. Nakalutang ito sa tabi ng kanyang higaan. Nanginig tuloy si Olivia at nanigas sa kanyang natatayuan. Sino ka? At saka bakit, bakit ka nandito sa kwarto ko? Paano ka nakapasok dito? Nalalapit na ang iyong ikalabing walong taong kaarawan, Veronica. Dumating na ang panahon para malaman mo ang iyong tunay na pagkatao. Veronica. Hinding-hindi mo matatakasan ang lahi na iyong pinagmulan. Kahit ilang pagkatao at pangalan pa ang ibigay sa iyo ng iba. Maghanda ka sa nalalapit na paggising ng tunay mong pagkatao. Anak. Pagkasabi noon ay agad na naglaho ang mahiwagang babae. Naiwan si Olivia na punong-puno ng pagtataka ang kanyang kaanyuan Bukod kasi sa hindi niya kilala ang nilalang na nagpakita sa kanya eh bakit siya tinawag na Veronica? Dumating ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ni Olivia. 18th birthday na niya. Naging malaki at makulay ang buong mansyon nila na siksik sa dekorasyon mula loob hanggang sa malawak na garden kung saan nakahanda ang mga pagkain. Nagpalakpakan ang lahat sa pagbaba ni Olivia suot ang itim nitong gown. Nagmukha nga siyang Black Angel sa kasuotang iyon. Isang napakagandang anghel na itim ang kulay. Ayaw sana na magulang niya sa kulay na itim pero ito ang kulay na napupusuan ni Olivia kaya wala na silang magagawa. Maganda pa rin naman ang kinalabasan dahil nadala ng dalaga ang gown na iyon. Bagay na bagay rin talaga sa kanya. Habang tumatakbo ang kasiyahan at kainan sa garden, ay napalingon si Olivia sa kalangitan. Laking gulat niya nang makita niyang muli ang mga paniking pumapaikot ng lipad sa bilog na buwan. Kasunod noon ang biglang pananakit ng kanyang tiyan. Para bang may kung anong bagay na nais kumawala roon. Saglit siyang nagpaalam sa mga magulang na magbabanyo lamang siya. Pagsindi niya ng ilaw sa CR nila, bumungad ang babaeng nakaitim na nagpakita sa kanya noon. Nakaupo ito sa inidoro at natatakpan ng mahabang buhok ang mukha. Ang sabi niya, Oras na, Veronica. Nagsisisigaw si Olivia at tumakbo pa patungo sa likod ng bahay nila kung saan madilim at walang makakakitang tao. Doon ay lalong sumakit ang tiyan niya. Kumalat iyon hanggang sa buong katawan niya. Hindi na namalaya ni Olivia ang mga sumunod na nangyari sa kanya at sa pagkakataong iyon ay nanigas ang buo niyang katawan at tila nahulog sa kailaliman ang diwa niya. Gising naman siya pero walang maramdaman ang kanyang katawan. Hindi na niya namalaya ng pagtubo ng makakapal na balahibo sa kanyang balat. Humaba din ang kanyang mga kuko at bumalasik ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng matatalim na pangil habang humahaba ang bibig niya na parang isang kabayo. Unti-unti ring nagiging buhaghag ang buhok niya habang lumalaki ang hugis ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang magandang mukha ni Olivia ay napalitan ng isang mabangis na kaanyuan. Daig niya ang anyo na pinaghalong aso at kabayo. Ang kanyang tinig ay nagbago at nagpakawala pa ng malakas na alulong na narinig hanggang sa hardin. Nangilabot ang mga tao sa alulong na iyon. Lumaki ang katawan ni Olivia at napunit pa yung gown na suot niya at kasunod nito ang pagbuka ng malalaki niyang mga pakpak. Sa hardin, Napansin din ng mga tao ang mga paniking lumilipad sa kalangitan. Lahat nga ng mga taong naroroon sa party ay napatingin sa direksyon na yun. Higit silang nagulat sa pagdating ng isang malaking nilalang na mas malaki pa nga sa paniki. Akala nila ay isa lamang itong ibon ngunit pagbaba ng lipad nito ay nasilayan nila ang isang nilalang na may mabalasik na anyo at pumapagaspas ang malalaking pakpak patungo sa kanila. Nagkagulo tuloy ang mga tao at kanya-kanya ng takbo. Ang sigaw nga ng mga lalaki. Ah, may, aswang! Aswang yon! Habang namimilog ang mga mata sa labis na takot. Isang babae ang nahagip ng nilalang at dinala sa ere. Sindak na sindak ang lahat kung paano nito nilapa ang katawan ng babaeng iyon. Bumuhos sa lupa ng hardin ang sariwang pulang likido nito pagbagsak ng katawan, mamamataan na wakwak na ang tiyan ng babae at wala nang laman. Marami pang nahuli ang aswang at dinala sa ere. Doon niya isa-isang nilapa ang katawan ng mga ito para kainin ang mga lamang loob. Pagkatapos dukutin ng puso at mga bituka ay ibinabagsak na lamang niya pababa ang mga katawan. Nais pa sanang sundan ng aswang ang iba pang taong nagtakbuhan sa loob subalit hindi na nito nagawa pang makalapit nang mapansin ang napakaliwanag na ilaw roon. Muli itong lumipad pataas at lumayo. Kasunod noon ang unti-unting pagkawala ng mga paniki sa kalangitan. Nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Madaling araw na na nakabalik si Olivia sa likod ng kanilang bahay nang manumbalik dati niyang kaanyuan ay tuon lang niya naalala ang lahat ng mga nagawa niya kanina. Labi siyang natakot sa kanyang sarili lalo na nang makita ang hubot-hubad niyang katawan pati ang dugong na iwan sa kanyang bibig maging sa kanyang mga kamay. Dali-dali siyang pumasok sa loob at kumuha ng damit sa kwarto. Pagbaba sa hagdan ay naabutan niyang paakyat din doon ang mga magulang niya na tila kanina pa naghahanap sa kanya. Olivia! Olivia! Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Alam mo bang may masamang nangyari kanina habang wala ka? nag lang sabi ni Catherine. Oh, huwag po kayo lumapit sa akin. Maluha-luhang bumaba ng hagdan si Olivia at iniwasan ang mga magulang. Uh, ano nangyari Olivia? Bakit? Dad, please go away. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kanina. Basta ayoko pong madamay kayo ni Mami. Uh, anong sinasabi mo? Anong naging problema? Ma'am, please wag kayong lumapit. Tumakbo palabas ng mansyon si Olivia. Nagpakalayo-layo muli siya. Hindi na niya alam kung saan pupunta. Niligaw niya ang kanyang sarili. Kung ilang oras siyang naglalakad ay hindi na niya namalayan. Nakatirik na ang araw ng mga sandaling iyon kaya nakaramdam na rin siya ng pagod. Hindi nagtagal, sumuko rin ang mga paa ni Olivia at bumagsak na siya sa gilid ng kalsada. Isang ali naman ang nakakita sa kanya at tinulungan siya. Inuwi siya nito sa bahay at pinainom ng tubig. Tanong sa kanya ng ali. Ayos ka lang ba iha? Ano ba ang nangyari sa'yo? Ngunit hindi alam ni Olivia kung ano ang kanyang isasagot. Natatakot kasi siyang magsalita. Pinagmasdan siya ng ali mula ulo hanggang paa. Napansin nito ang itim na balat sa kaliwa niyang leeg. Nagulat tuloy ang ali at pagkatapos ay... Veronica? Ikaw ba si Veronica? Nangunot naman ang noo ni Olivia at bigla siyang may naalala. Bakit niyo po ako tinawag na Veronica? Veronica? May isa akong anak na matagal nang nawawala. Ang tanging palatandaan ko sa kanya ay may balat siya sa leeg katulad mo. Parehong pareho ang hugis ng balat niyo. Biglang naalala ni Olivia ang mahiwagang babaeng nagpakita sa kanya. Pareho sila ng pagtawag sa kanya. Veronica. Ang totoo po niyan, hindi ko po talaga alam kung sino talaga ako. Veronica. Ang sabi lang po sa akin ni na daddy ay naaksidente raw ako noon kaya nabura yung memory ko. Daddy? Sinong daddy? Ang alam ko wala nang magulang si Veronica. Ako lang ang nagsisilbing ina niya dahil sa akin siya pinagkatiwala ng tunay niyang magulang. At kung ikaw nga si Veronica, dahil sa balat mo sa liig, baka ikaw nga yung batang tinutukoy ko na matagal nang nawawala. Sino po ba kayo? Sino po ba kayo? Tsaka bakit niyo ako tinatawag na Veronica? Hindi po yun yung pangalan ko. Olivia po yung pangalan ko. Veronica ang pangalang ibinigay sa iyo ng nanay mo bago kanya ipinasa sa akin. Malakas ang kutob kong ikaw nga iyon dahil parehong-pareho kayo ng balat sa liig. Siya lang ang may ganyang uri ng palatandaan sa katawan dahil ganyan na ganyan din ang balat ng mga magulang niya sa liig. I'm sorry po pero wala po talaga akong matandaan. Ano nga ho pala ang pangalan nyo? Naguguluhan pa rin ang wika ni Olivia. Salamat na lang po sa pagtulong nyo sa akin ha. Akmang tatalikod na sana ang dalagita. Ngunit, ako si Maria Iha. Ano ba ang nangyari sa'yo at bakit ganyan kadungis ang mukha mo? Saan ka ba nang galing? Gusto na talagang malaman ni Olivia kung ano ang nangyayari sa kanya kaya napilitan siyang sabihin ang totoo. Nagbabaka sakali siyang may maitutulong ang ali na iyon. Tuloy-tuloy niyang kwento. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Pero kagabi po ay hindi ko po alam bakit naging ganun yung katawan ko. Nakapatay po ako ng tao. Mismong birthday party ko pa po. Naging halimaw po ako. At habang ganun ako, hindi ko mapigilan na kumain ng tao. Ang isa pang ipinagtataka ko ay yung babaeng nagpakita sa akin na tinawag din niya akong Veronica. Ang sabi niya, pagdating ko raw ng 18 years old ay makikilala ko na raw ang totoong ako. Eh, hindi ko po talaga alam kung ano nangyayari sa akin. Wala po talaga akong maalala sa nakaraan ko. Ikaw nga, ikaw nga si Veronica. Napaluha si Maria. Po, kilala niyo po ba talaga ako? Pagtataka ni Olivia. Kilala kita, pati ang mga magulang mo. Ang mga tunay mong magulang. Makaibigan ko sila noon. Tulad mo, isa rin silang aswang. Subalit wala na sila ngayon. Matagal na silang pinatay ng mga tao noon. Ipinagkatiwala kanila sa akin dahil ayaw nilang madamay ka sa galit sa kanila ng mga tao. Sa katunayan niyan, ako ang nagpalaki sa iyo bago ka mawala sa akin nung 15 years old ka pa lang. Tama, ikaw nga si Veronica. Ngunit kahit ganoon ang pagpapaliwanag sa kanya ng Ali, hindi pa rin maalala ni Olivia ang kanyang nakaraan. Pero sa tinig pa lamang kasi ng Ali ay ramdam niya nagsasabi ito ng totoo. Kung kaya't, matutulungan niyo pa po ba ako? Gagawin ko ang lahat anak para matulungan ka. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi ay may tatawagin na akong tao na sa tingin ko'y makakatulong sa'yo. Pagsapit nga ng gabi, tinawag ni Maria ang pari ng kanilang simbahan, si Father Manuel. Manuel. Isinalaysay na niya rito ang tungkol sa pagkatao ni Veronica pati ang lahi na pinagmulan nito. Father, gawin niyo po sana ang lahat ng inyong makakaya para mailigtas si Veronica. Ayoko po siyang mawala sa akin. Baka kung pwede po alisin niyo ang dugong aswang sa kanyang pagkatao. Hindi ko maipapangako na maililigtas ko siya sa gagawin ko sa kanya, Maria. Una sa lahat ay hindi natin siya kauri. Maria Nagmula siya sa angkan ng mga aswang gaya ng iyong isinalaysay sa akin. Hindi rin ako nakatitiyak kung kakayanin ng katawan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga nilalang na kagaya niya ay hindi dapat nabubuhay sa ating mundo dahil wala silang pinagkaiba sa mga demonyo at sa mga masasamang elementong nilikha ni Satanas. Pero Father, hindi po siya masamang tao. Sanggol pa lamang po siya ay isinuko na siya sa akin ng kanyang ina. Hindi siya lumaki sa piling ng mga magulang niyang aswang. Hindi niya sinasadya ang kanyang nagawa noong kaarawan niya. Hindi dapat madamay si Veronica sa kung ano man ang nagawa ng mga magulang niya noon. Maria, basta gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit hindi ko maipapangakong maililigtas ko siya. Nasa kamay pa rin ng Diyos ang desisyon kung ano ang kapalarang nais niyang ibigay kay Veronica pagkatapos kong gawin ang dapat kong gawin ngayong gabing ito. Napaiyak na lamang si Maria at napatitig kay Veronica na kasalukuyang nakagapo sa isang silya. Mas makabubuti kung lumabas ka muna upang hindi ka gaanong masaktan sa iyong makikita. Ang importante Maria, magtiwala ka lamang sa Diyos. Respetuhin mo ang magiging desisyon niya para kay Veronica. Walang nagawa si Maria kundi sundin ang sinabi ng pari. Lumabas siya doon at nagdasal ng mataimtim pakiusap, Panginoon. Wala pong kinalaman si Veronica sa mga kasalanan ng magulang niya noon. Please, huwag niyo po sana siyang kunin sa akin. Muling dumating ang kabilugan ng buwan. Unti-unti na namang nagbago ang kaanyuan ni Veronica habang ito'y nakagapo sa silya. Sinimula ng pari ang taimtim na pagdarasal habang itinututok sa babae ang krus at Biblia. Napasigaw si Veronica nang marinig ang mga salitang sangalan ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. At tila dumudurog sa kanyang laman ang mga salitang iyon. Habang nagbabago ang kanyang anyo ay nararamdaman niya ang sakit mula sa labas hanggang sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Sa kapangyarihan ni Jesus, itinataboy niya ang madilim na pagkataong nananalaytay sa iyong kaluluwa nang tuluyang maging ganap na aswang si Veronica ay nagawa niyang wasakin ang tali sa kanyang katawan subalit hindi pa rin siya makalaban o makalipad. Inilabas ng pare ang binditadong tubig at iwinisik ito agad kay Veronica. Nang isay ang babae sa sahig habang sumisigaw sa labis na sakit. Sa kamay ni Jesus, lilinisin niya ang iyong kaluluwa mabubura ang madilim mong pagkatao at mapapalitan ito ng banal na espiritong magiging bago mong gabay. Umusok ang katawan ni Veronica at unti-unti siyang nanghina. Si Maria naman ay hindi nakatiis at napilitang pasukin ng kaganapan sa loob. Naabutan niya ang babae na walang malay sa sahig. Nilapitan niya ito at sinubukang gisingin ngunit wala itong tugon. Ilang beses niyang tinawag ang ngalan nito at sinabi pang huwag siyang iiwan kahit na anong mangyari. Hindi nagtagal ay biglang nagkamalay si Veronica. Naubo lamang siya at hinabol ang paghinga. Nang masilayan niya ang muka ng ali ay napaluha siya. Inay Maria, naalala mo na ako. Hindi makapaniwalang tugon ni Maria sa sinabing iyon ni Veronica. Opo, naalala ko na po ang lahat. Ako po si Veronica. Veronica. Salamat sa Diyos! At hindi napigilan ni Maria ang muling pagtulo ng kanyang luha nang mapasulyap siya sa liig ng babae. Napansin niyang wala na ang itim na balat doon. Lalong guminhawa ang pakiramdam niya. Tila dininig ng Diyos ang iyong panalangin Maria. Hindi niya kinuha sa iyo si Veronica. Binigyan niya pa tayo ng pagkakataon para maging ganap na tao. Natutuwang wika naman ni Father Manuel. Nakangiting lumingon dito si Maria. Nagpasalamat siya ng labis-labis sa paring iyon. Inay, naaalala ko na rin po yung kumupkup sa akin noon. Inay,